דיאלוג D, שיחה ד', listen, הקשב. ראיה, מה את רוצה לעשות? אני לא רוצה לעבוד. מה את רוצה? אני רוצה ללכת למוזיאון. גם אני רוצה ללכת למוזיאון. אתה לא רוצה ללמוד? לא, אני לא רוצה ללמוד ואני לא רוצה לעבוד. listen and repeat. הקשב וחזור. ראיה, מה את רוצה לעשות? אני לא רוצה לעבוד. מה את רוצה? אני רוצה ללכת למוזיאון. גם אני רוצה ללכת למוזיאון. אתה לא רוצה ללמוד? לא. אני לא רוצה ללמוד, ואני לא רוצה לעבוד.